Chapter 14 Me tarasestho humon he cardia, pistuete eston theon, cae es eme pistuete. In te oikia tu patros mu, monai palai esen, ede me epon an humin, por hetoi masai tapan humin kai ean por youtho kai hetoi maso humin topon palin urkamai kai paralepsumai humas pros emauton hina hapu emi ego kai humes ete kai hapu ego hupago oidete kai ten hodon oidete lege auto thomas curie uk oidemen pu hupages kai pos dunometha ten hodon e denai lege auto ha Iesus, ego emi he hodos kai he aletheia kai he zoe udes erkatai pros ton patura e me de emu e ignokete me kai ton patura mu ignokete an kai ap arte gnoskete auton kai heorakete auton lege auto philippos kurie dixon hemin ton patura kai arke hemin lege auto ha jesus chronon methumon emi kai uk egnokas me philippe ha heorakos eme heoraken ton patura, kai pos su leges dexon hemin ton patura. U pistues hoti ego ento patri kai ha pater in emoi estin, ta remata ha ego lalo humin ap emautu u lalo, ha de pater ha in emoi menon, autos poie ta urga. Pistuete moi, hote ego in to patri, ca ha pater in emoi, e de mei, dia ta urga, auta pistuete moi. Amen, amen, lego humen, ha pistiuon eis eme, ta urga, ha ego poio, ca cenos poiese, kai mezzona tuton poiese, hati ego pros ton patera mu poriuamai. Kai ha ti an aetesete ento anomati mu, tuta poieso hina doxaste ha pater ento huio. E an ti aetesete me ento anomati mu ego poieso ean agapate me tas entolas tas emas teresate kai ego uroteso ton patura kai alon paracleton dose humin hina mene meth humon es ton iona top numa tes aletheas ha ha cosmos u dunatai labain hoti u theore autor ude gnosce auto humes de gnoskete auto hote par humin mene kai in humin estai uk afeso humas orfanus erkomai pros humas et e mikron kai ho kosmos me ukete theore humes de theorete me hote ego zo kai humes zeseste. en ekene te hemera gnoseste humes hote ego in to patri mu kai humes in emoi kai ego in humin ha ekon tas in mu kai te ron autas ekenos esten ha agapon me ha de agapon me agapethesetai hupa tu patros mu kai ego agapeso auton kai emphaniso auto emauton. lege auto judas uk ha iscariotes curie kai te gegonen hote hemin meles emphanizain se auton kai uki to cosmo apocryphe Iesus, kai epen auto ean tis agapa me ton logon mu te rese kai ha pater mu agapese auton kai pros auton el usomatha kai monen par auto poie Ha me agapon me tus logus mu u tere, re kai ha logos hon acuete uc estin emos alla tu pensantas me patras. Tauta lelaleca humin par humin menon. Ha de paracletos ta pnuma ta hagion ha pimpse ha pater in to anomati mu ekenos humas didaxe panta kai hupo menese humas panta ha epon humin. Eurenein afiemi humin. Eurenein ten emein didomi humin. U kathos ha cosmos didosen ego didomi humin. Me tarasestho humon hecardia mede de liato. Ecusate hoti ego epon humin hupago kai urkamai pros humas e ega pate me e carete an hote epon por iumai pros ton patura hote ha pater mu medzon mu estin. Cae nun e reca humin prin genestai hina hotan genetai pistiusete. Ucete pola laleso meth humon. Urcetai gar ha tu cosmu archon kai en emoi uk eke uden al hina gno ha cosmos hoti agapo ton patura kai kathos en etelata moi ha pater hutos poio ege resthe agomen in